آیات قرآنی که همچون همه یا اکثر اصطلاحات حامل مفاهیم قرآنی معانی اصلی خود را از دست دادن و تصحیح در ارتباط با این اصطلاحات همچون هر اصطلاح دیگری که مظلوم واقع شده است تکلیفی بر انسان مسلمان در حد وسط خود می بسیار روشن است که کلماتی را که برای ادای مفاهیم ربانی به کار برده از معنی لغوی بیگانه نساخته یعنی هر کلمه معنی لغوی حقیقی و مجازی که معنی مجازی هم در لغت وجود دارند و اگر چیز جدیدی به بعضی از کلمات و الفاظ بخشیده عبارت از تصفیحاتی یا توسعه حدودی یا بخشیدن کیفیاتی و چیزهایی از این قبیل است بل الأساس برای فهم هر اصطلاح القرآن اول بايد انسان بلغة وبمراجعة و به لغوي برقردة به و بعد از گرفتن معنای لغوی معنای اصلی در خدمت قرآن قرار گیرد و با دقت در موضع برده لغت و تعمق در سیاق آیات و سخنان که اون لغت درش به کار رفته چنانچه لغت قید جدیدی بهش اضافه شده بدون اینکه از معنی اصلی بیگانه شود اون را دریان مثلا کلمه مؤمن در اصل لغت به معنی در امن آمده است کسی که بعد از نگرانی و ترس از چیزی در امن و در آرامش در آمده باشه همین ما اما قرآن در عین حفظ این دلالت وسعتی عجیب بهش بخشیده و آن اینکه انسان در تاریکی جاهلیت هنگامی که دور از نور هدایت خداوند است سراپای وجودش را نگرانی و ترس از روشن نبودن مسیر حرکت و معلوم نبودن مقصد حرکت و چیزهای متعلق به این امور فرا میگیرد و وقتی که نور هدایت در تابید و در میدان روشنایی هدایت درآمد این نگرانی و ترس از بین می رود و انسان آرامش می یابد که این یک مجملش هست که وقتی که تفصیل داده می شود بسیاری از مسائل روانی مطرح می شود و هم در مورد تاریکی جاهلیت و وضع انسان در اون تاریکی و هم در مورد نور هدایت و تحولی که در انسان پدید میاد سخنان فراوانی است که گفته می و سزاوار است که گفته شد پس بر این اساس ما برای پیدا کردن مراد از کلمه علم و مشتقات علم مراد ربانی از این کلمات باید به خود قرآن برگردیم بعد از اینکه معنی لغوی کلمات را میدن به عنوان که در ارتباط با علم هستیم حالا اگر در آغاز کار معنی کلمه روشن هم و توجه به مسائل فراوانی از جمله دعوت های فراوان قرآن به علم ما در ارتباط با معنی این کلمه و سایر کلمات اه، گرفته شده از این ریشه هستیم و در نتیجه به عنوان یک وظیفه دینی باید معانی این کلمات و الفاظ برای من روشن گردید علم در لغت روشن است به معنی دانستن است و دانستن یعنی این است که انسان بعد از اینکه از چیزی اطلاع ندارد چیزی براش مشهود و مکشوف نیست براش مکشوف شد حالا به چه کیفیت این دیگه مهم نیست دانستن واضح و روشن است در قرآن این کلمه گاهی به همین معنای محدود لغوی به کار برده شده مثلا آه، فرماید وقتی که زنان مؤمنه از جامعه جاهلی از جامعه کفر فرار می کنند به جامعه آه، اسلامی هجرت میکنند شما اونها را امتحان کنید فإن علمتموهن مؤمنا فلا ترجعوهن الى الكفار اگر ایشان را مؤمن دانستی مثل کافرین برش مگردانید یا مثلا در مورد پسر خاندگان میفرماید اونها را به اسامی پدرانشان صدا کنید و بعد میفرمد فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم مواليكم اگر پدرانشان را ندانستید یعنی ندانستید که کیانند پدرانشان در حقیقت این چیز دیگری محذوف هست اینجا اگر ندانستن برای یک شیء مفرد بکار نمیره شناختن بکار میره خب این گاهی ماده عین لامین برای همون معنای محدود لغوی به کار رفت اما در زمینه هدایت و گمراهی وقتی که جنبه اه، ربانی معانی مطرح می شوند در اونجا دیگه به این صورت نماند خصوصیتی پیدا کرده معنای کلمه توضیح این که خداوند می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و عبودیت و عبادت که جن و انس تنها برای اون آفریده شدند عبارت است از بیچون و چرا فرمان برداری کردن از دستورات خدایی استفاده کردن از مظاهر رحمتش در زمینه تزکیه نفس که به هدایت خود کتاب خدا تنها در صورتی این تزکیه نفس تحقق پذیرد و تنها در صورت استفاده کامل از مظاهر رحمت در ارتباط با این امر می شود که انسان رابطهش با خداوند با خود با بندگان خدا از نزدیک از نزدیکان تا رسد به افراد دور زوج پدر و مادر اولاد زب الحبرباء بعد همه اه، ابناء آدم رابطه اش با نظام حاکم رابطه اش با نعم مادی در کسب و در استفاده کردن و انفاق اه، تنها در صورتی تزکیه نفس تحقق میابد که انسان با این همه جهات روابط خاصی داشته باشد و ضوابطی که مقرر شده در این موارد رعایت پس انسان آفریده شده که طبق دستور العمل خدایی خود را و تزکیه تنها در صورتی امکان پذیر است که انسان در زمینه این روابط متعدد از زوابطی که خداوند مقرر کرده پیروی کنه پس تنها در صورت عبودیت امکان دارد که انسان در ارتباط با این روابط و با این زمینه ها آگاهی لازم را داشت که در تقسیم کلی همه آنچه که لازم است انسان به عنوان یک عبد بداند دو قسم شد یکی قسمی که عبارت از شناخت انسان از عالم شهاده و عالم غیب و خداوند متعال است که امروزه میگوی جهان بینی بینش و یکی هم قسمی که عبارت است از شناخت درست موضع گیری کردن در برابر حقائق مختلف و حوادث مختلف مجموعه ارزش ها ارزش های اخلاق برای کسب هر یک از این دو قسم و برای کسب معلومات متعلق به دو بخش قسم اول یعنی عالم شهاده و عالم غیبش خداوند به ما سه سبب عطا فرمود هر یک برای یکی از این بسر به ما داده قوه بسر قوه دیدن که نیروی است که روان انسان در اختیار دارد و از طریق چشم کار میکند بسر را به ما داده که به کمک آن و با استخدامش درباره عالم شهاده درباره آیات آفاق و ما آنچه که لازم است از دانش و آگاهی کسب مطالعه این آیات آفاق و انفس را بکنیم و آنچه که لازم است بگیریم که نهایتا کار بسد در این زمینه میرسد به این که انسان مطلع گردد بر سنن حاکم بر آفریدگان عالم شهر از جانب خداوند بر این آفریده ها حاکم گردانی بشه و قلب را داده یا فعاد را که این هم باز نیروی دیگر است در اختیار نفس در اختیار روان که بعد از این که بسر معلوماتی در اختیار قرار داد بعد از اینکه معلوماتی از عالم شهاده گرفته شد از آیات آفاق آنفس آن نیرو نیروی قلبیات و از اینها استفاده کنند و به ماورای عالم شهاده دست بیاد معلوماتی از ماورای عالم شهاده کسب کنند ماورای عالم شهاده چه عالم غیب و چه خود خداوند میگوییم عالم غیب و بعد خداوند به این خاطر است که عالم غیب شامل او نیست او عالم نیست خب و بدین ترتیب همان گونه که بسر از عالم شهاده برای ما معلوماتی کسب می کند قلب یا فعاد هم از ماورای عالم شهاده برای ما معلوماتی مثلا این انسان به ربوبیت و علوبیت خداوند دانا کرده امور را میشناسد اینکه انسان به وجود حیات بعد از مرگ دانا کرده و به وجود ملائکه پیمبر و چیزهای دیگری از این قبیل و بدون ترتیب آنچه از حقائق وجود دارد انسان با این دو نیرو در ارتباط با اونها و از اونها معلومات میگیرد در حدی که لازم است برای انجام عبودیت و نه همه معلومات را چون انسان برای وظیفه عبودیت آفریده شده به اندازه که لازم است برای انجام وظیفه بهش هم وسیله داده شده و هم امکان اسم معلومات یعنی هم در ذات خودش و هم در خارج خود در اون حد بهش اسباب عطا شده بعد از اون که انسان به وسیله بسر و قلب یا فعاد این دو دسته از معلومات را پیدا کرد به تعبیر دیگر بعد از اون که بینشی از جهان آفرینش و خداوند آفریننده جهان آفرینش به دست آورد حقائق را در حدی که لازم باشد شناخت نوبت این میرسد که در برابر این حقائق و بر اساس معلوماتی که گرفته موضع گیری کند در برابر خداوند موضعی دارد در برابر اه، ملائکه باید موضعی بگیرد در برابر اه، جهان مرگ و حیات پس از مرگ باید موضعی داشته باشد در برابر حتی این حقایق عالم شهاده هر یک باید موضعی داشته باشد نیاز دارد به موضع و به تعبیری دیگر نیاز دارد به قراردادهایی که بر اساس اون قراردادها موضع گیری هایش را مشخص یعنی اینکه بگوید باید این کار را بکنم باید اون کار را بکنم نباید اون گونه موضع کنم نباید این گونه موضع کنم مثلا این باید و نباید ها را نیاز دارد قرارداد ها را که بدین ترتیب بعد از این که آنچه که بینش به دست آورده جهت درست حرکتش را مشخص میکنه و به حرکت میاد مانند هر جزء دیگری از این دستگاه کل جهان آفرینش که هر یک در حد وسع خود متناسب با ساختمان وجود خود و متناسب با حرکات سایر اجزا در حرکت هست به سوی مقصد مشخصی این هم در حرکت باشه در بخش ابتلاعی و اختیاریش برای دریافت این معلومات یعنی بخش بدون نباید ها انسان نمیتواند از بسر استفاده کنه چون بسر حقائق را میبینه چیزهایی که هستن در حالی که اینها قرار دادن یعنی میگوییم باشد یا نباشد الان میگوییم باید این گونه باشد یک ساعت دیگه میتوانیم بگوییم نباید این گونه باشد یعنی خود لغو میکنیم نسخ پس وجود خارجی ندارن مثلا اینکه نباید شراب خورد باید نماز خان شراب هست شخص شراب خور هست اما باید خورد این باید نیست یا مثلا نماز هست نماز خان هست اما اینکه باید نماز خواند این نیست پس کار بسر نیست و به همین ترتیب کار قلب هم نیست چون قلب هم به کمک معلومات بسری از حقائق ماوراء عالم شهاده معلومات میگیره در نتیجه نه بسر و نه قلب هیچ به کار این زمین خب انسان وقتی که در درون خود فرو می و در خود با دقت می نگرد می بیند دیگری هم در اختیار ندارد که بدون اتکا به کس دیگری با همین نیروش کسب معلومات چیز دیگری نیست فقط نیروی هوا هست یعنی اینکه انسان خوشش از بعضی از چیزها میاد و از بعضی ها متنفر مثلا از بعضی از خوراک ها لباس ها و چیزهای دیگه خوشش میاد از بعضی متنفر است خب، این که نیروی تشخیص نیست مبتنیز بر این که با چیز دیگه انسان تشخیص دهد چه خوب است و چه بد است و بعد با این هوا موضع گیری کند یعنی خوشش بیاد و بهش که ازش دوری گیرد و خود اون چیز نیست تشخیص دهنده است پس انسان مستقلا راهی برای دستیافتن به این بخش از معلومات ندارد و همین مقدار کافیه در اینجا اشاره کنیم البته اگرچه این مسئله مسئله بسیار مهم است و سخن دربارش فراوان است ولی همین مقدار کافی است پس چون انسان نیروی برای شناخت این دسته از معلومات که بدون اینها هم نمیتواند وجود داشته باشد چون بدون اینها یعنی بدون حرکت بودن چون انسان برای کسب معلومات در این زمینه چیزی که تنها با خود اون متکی بر خود امامت مورد استفاده قرار دهد ندارد خداوند نیروی سالسی به انسان داد و آن نیروی سمع است نیروی سمع نیرویی که باز در اختیار نفس هست که انسان بعد از اینکه بینشی از عالم شهاده و از عالم غیب و اه، از صفات خداوند متعال و دستاورد از اون نیرو استفاده می کند برای کسب معلوماتی در زمینه باید و نباید ها و مجموعه ارزش های اخلاقی که جهتگیریش مشخص شد و اون مجموعه معلومات و ارزش ها را خداوند خود متعهد شده است که تحویل انسان برد از آنجایی که خداوند دانسته که انسان چیزی در اختیار ندارد بسر و قلب که کاری از پیش نمیبرند هوا هم چیزی نمیتواند به این سبب خود متعهد شده که این مجموعه از معلومات را تحمیل دهد و قوه سمع را هم به انسان داده که تلقی پس با قوه سمع هم انسان این بخش از معلومات را میگیرد و اگر از انس نیرو درست استفاده کرد بسر را در مطالعه آیات آفاق و انفس به کار گرفت قلب را با استفاده از دستاورد بسر به قبور از این عالم شهاده وادار کرد و سمع را هم در خدمت تلقی وحی خداوندی به کار گرفت آنچه که از بینش و از ارزش های اخلاقی لازم دارد همه به دست می آورد این را هم بگویم که سمع علاوه بر این کار اصلیش کار دیگری به سپرده شده و آن اینکه چون بسر و قلب گرفتار عجزهایی می شوند نمی توانند به صورت کامل کار خود را به انجام برسانند و شاهدش وضعیت بشر در طول تاریخ بوده است که هیچگاه مستقلا با بسر و قلبش و بینشی که تعامل و بدون عیب و نقص باشد دست نیافته در بسیاری از مسائل اصلا به خطای کامل رفته و در بعضی ها هم نیمه درست و نیمه نادرست به دست آورده از این لحاظ رحمت خداوند مقتضی بوده که خود متعهد این شود که رهنمایی های در مورد کار بسر و قلب هم تحویل سمع دهد اینکه چگونه مطالعه آیات آفاق و انفس شود چگونه از این آیات استفاده شود برای کسب معلومات در باره برای عالم شهاده و بلکه میبینیم که قرآن اکثرش این قسم است و کمیش میماند برای بخش اصل که در طبعات با سماع قسم است و حتی میبینیم که نتایج مطالعه سمع و بسر را هم تحویل داده این همه بیان درباره ربوبیت و الوهیت و مسائل متعلق به یعنی در اینجا زحمت کار را از دوش انسان برگرفته و آنچه که لازم است حاضر در اختیار انسان قرار داده و فقط همین میماند که انسان با قوه سمع دریافت کند و بهش مؤمن کرد و بعد از اینکه بینشی جهان بینی ربانی دریافت کرد آن وقت نوبت این میرسد که با اتباع از اون مجموعه ارزش های ربانی جهت مشخص خود را اتخاذ کرده و انگونه که لازم است به حرکت بپردازد پس این که گفتیم قرآن کلمه علم را در ارتباط با هدایت از محدوده لغویش خارج کرده و وسعتی بهش بخشیده به این صورت هست علم در قرآن وقتی که بالوان یک اصطلاح قرآنی به کار میره نه وقتی که معنای لغوی را داره علم در قرآن عبارت است از داشتن بینش قرآنی و شناخت از مجموع ارزش های ربانی آنگونه شناختی که آنگونه بینش و شناختی که انسان کاملا تسلیم گردد و به اقتضاش به حرکت بیفتد این می شود علم به اختصار دانشی که انسان از هدایت خدایی میگیرد و عالم کسی است که این بینش و این شناخت را دارد به اون شرط که گفتیم باید آنچنان تسلیم گردد که این علمش این شناختش موجب جهتگیری خاص گردد و علماء هم این گروه هستند یعنی علم می شود آنچه یک مؤمن واقعی دارد عالم يعني يعني يك مؤمن واقعي وعلماء جمع مؤمنين در سوره زمر آيات هشتم مهم إن مسألة السيار اه، روشن و واضح مطرح شده هیچ ابهامی نگذاشت و با وجود این بیان واقعا تأسف آور است که اصطلاحی به این بزرگی آن همه مظلوم واقع شد و اذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا الیه وقتی که انسان را گزندی میرسد گزند کوچکی خداوندش را فرا میخواند در حالی که به سوی او بازگشت کرده و انابه کرده پی در پی به او بازگشت کرده به اندازه شدت ها و مشکلاتی که اون گزند یاری میکند و سرپرستی میکند و نعمتی از خود وقتی که نعمتی آنچنان بهش داد آن بزنگی را که قبلا خدا را برای رفع فرا میخواند پیش از این از یاد میبرد فراموش میکند یادش نمیماند که در این هنگام چگونه مخلصانه فقط خدا را به فریاد میطلبید و شریک شریکهای ضد برای الله قرار میدهد که مردم را از راهش بدر برد گمراه کند نه تنها خود باز به وجن شرک میافتد برمیگردد بلکه کاری میکند که دیگران هم مثل خودش لجنی باشند و این کارش بر این اساس است که توحید مسئولیت آور است و شرک رها کننده انسان است قید و بند مسئولیت و او با مسئولیت وضعش با مسئولیت سازگار نیست میخواهد که برخوردار شود بدون قید و بند از نعم دنیایی چون توحید مخالف این تمتع است رهایش میکند و از یاد میبرد و زم... به شرک باز میگردد که زمینه مساعد برای اون تمتع است پس وقتی که این گونه است قل تمتع بکفرک قلیلا انك من اصحاب النار وقتی گونه است پس بهش بگو داعی بگو که برخوردار شو از این کفرت عجیب است چون کفر زمینه برخورداری از نعمه میفرماید از کفرت برخوردار شو حق را شناختی اما با این موضع گیری پوششی برش نهادی و از ظهورش گیری کردی بگونه موضع نگرفتی که از موضع از جهتگیری آشکار شود که این حق را اما معلوم است که این برخوردار شدن زیاد نیست نیست برخوردار شو هرچی میخواهی بکن چون که تو از یاران آتشی یعنی نهایتا آنچه که برات مقرر است از عذاب بر سرت خواهد خب یک نمونه و این یک گروه از مردم انسان که موضع گیریش در برابر خداوند بر اساس منافع مادی دنیوی است و اما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه راستی آیا کسی که این صفات را دارد صفاتی که الان ذکر می شود این با اون یکی برابر است نه کسی که در گاه های شب گاه هایی که وقت کارهای خاصی است وقت تسبیح و شیوه های خاص بندگی رو در ارتباط با خدا قرار گرفتن است وقتش رسیده و مناسب است برای اون کارها در اون آنا و در اون گاه ها قانت هست با رغبت پیوسته فرمان بردار خداوند است و مظهر این قنوتش در سجده بودن و در قیام بودن است سجودش که منتهای خضوع است و پیامش که نشانه عزم بر عبودیت حذر از آخرت دارد خود را می پرهیزد از که به عذابی که در آخرت هست دچار شود و امید به رحمت خداوندش دارد یکی با اون که ذکر شد برابر هستن نه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا کسانی که میدانند این گونه دانستنی که منجر به این گونه موضع گیری و جهت گیری می شود با کسانی که نمیدانند از این دانش که این جهت را به انسان میدهد بری هستند مساویند برابرند نه اما چه بلاد این باشد و در نتیجه به فکر خود بیفتد انما یتذکر اول الالباب تنها کسانی که دارای لبند دارای مغز خردند خردشان آلوده و مشروب به چیزهای ضد نیست تنها اینانند که بیاد آورند و در نتیجه به فکر خود هستند خب بسیار واضح است که علم چیست و مقابل علم چیست و عالم کیست و غیر عالم کیست کی الذي يعلم است و کی الذي لا يعلم اینقدر واضح هست که نیاز به توضیح ندارد و این است که گفتیم علم در اصطلاح قرآنی به معنی بینشی است به معنی دانش و شناختی است که آنچنان بر انسان مسلط شود و آنچنان اسلام انسان تسلیمش شود که جهة خاصة آه، جهة جهتگیری خاصة براش أيضا شد كجهة جهة آه، جهتگیری عبودية هستو هاي پیمودن راه بندقية خود این علم استو غير إن این هرچه هست در اصطلاح قرآنی علم نیست و بلکه جهل است در سوره فاطر آیه 28 تعبیر علما آمده که متاسفانه مخصوصا در این ایام یعنی در این عصر اخیر بسیار بیشتر از پیش مظلوم واقع شد چون در این اواخر مسئله دانش و عدم دشمنی دین خدا با دانش و ارزش دانشمند و اینجور چیزا مطرح شده بود بعد کسانی از مسلمانان در میدان دفاع از دین و دلسوزانه و عنوان مدافعین دین کوشش های فراوانی کردند و می کنند که اسلام مخالف علم نیست و مخالف دانش نیست و بلکه تنها گروهی که مورد احترامش هستند دانشمندان هستند و علما هستند و از این قبیل مسائل که بیشتر این کلمه بر سر زبان افتاده و چون معنای اصلیش مطرح نشده در نتیجه بیشتر مظلوم در آیاتی پیش از این بیان قرآن به این صورت است که از آیه هم ولا تزر وازرة وزر أخرى والارتباط بدعوته آه، آه، گرفتن هر بهانه از دست مدعوین سرسخت که هیچ کس مسئولیت کس دیگری را به عهده نمیگیرد و اینطور نیست که کسی بعد بگوید من خود مقصر نبودم و از خطا از کسی دیگر بود و کسی دیگه مرا بدام انداخت و این چیزا مطرح نیست هر کس به فکر خود باشد و این تدع مثقلت الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا یعنی کسی که بارش سنگین است نفسی که بارش سنگین است کسی دیگر را به فریاد خود بطلبد که بیاد یک مقدار از بارش را بردارد هیچی ازش برداشته نمی شود اگرچه آن مدعو خیشاوند هم باشد و طبعا بیانات دیگری پیش از این آیه بودند و این هم با اونها مرتبط است و بعد از اینها خطاب به داعی برای اینکه دچار اه، خطا نشود خطا به معنی قرآنی است یعنی به اه، معنی عرفی که انسان گناه دچار خطا و اشتباه نشود که اختلافات موجود در میان مردم را در ارتباط با حق و خیر و شر و باطل در نظر نگیرد و متوجه نباشد که یا از یاد ببرد که اختلافات فراوانی وجود دارد و در نتیجه وقتی که بسیاری از مردم حق را نمیپذیرند خود را متهم کند و دعوت خود را که دعوت من باید معیوب باشد یا من درست تبلیغ نکرده باشم که مردم نمیپذیرند وگرنه چرا اکثریت نمیپذیرند برای تصحیح و برای جلوگیری از ارتکاب این خطا و اشتباه میفرماید انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه تنها کسانی را انذار میکنی یعنی هشدار تو تنها به کسانی اه، بر کسانی مؤثر هست و تنها کسانی ازش نفع میبرند که این صفات را داشته باشند و چون تنها ایمان نفع میبرن مثل اینکه تنها اینها را چیز ایمان را انذار کرده ای و نه دیگران کسانی که با توجه به مقام ربوبیت خداوندشان ازش میترسند بالغیب بدون اینکه مسئله معاقبه و عذاب مطرح شده باشند باشد و سرانجام خود را مشاهده کرده باشند به خلاف کافرین که هنگامی که بلا نازل می شود میگویم که ایمان آوردیم که به درد نمیخوریم و کسانی که نماز را به پا داشتن به معنی واقعی کلمه اقامه انگونه نماز را ادا کردن که از هیچ جهت کجی و انحراف درش نیست درش شیعش در توجه به معانی کلمات و حقایق افعالش و آیت ظواهرش در هیچ یک از این زمینه ها تقصیر نکردند و در نتیجه به هیچ طرف کج نیست نمازشان این اونند که انذار تو برشان مؤثر واقع میشن و بعد فرماید مسئولیت هم به خود مدعوین هست و تو وقتی که وظیفه خود را انجام داده دیگه مسئول نیستی که اون یکی قبول میکند اون یکی نمیکند یا اونایی که قبول میکنن برای خودشان هست و رفتی به تو ندارد تا بیش از حدی که برات مقرر شده بخواهی به تکابو پردازی و خود را زحمت ده تزکا تذکر فإنما و لنفسه فبعد محاسبة بدست ناس الى الله المصر پس در اینجا با تعبیر انما مدعوون را به دو گروه تقسیم کرد گروهی که انذار پذیر هستند گروهی که نیستند لاپول بیان میفرماد که این برات عجیب نباشد که مردم دو دسته هستند در ارتباط با تبلیغ هدایت این دوی ها این دوگانگی ها در عالم شهاده هم فراوان وجود دارد نگاه کن خیلی چیزای متقابل و دوگانه میبینی و بدین ترتیب دیگه برات عجیب نباشد که مردم هم در ارتباط با هدایت و دعوت دو گروه باشند و وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور يقول لا تكرار ولا الظلمات والنور ولا النور والظلمات هست از هر دو طرف مساوات دفع شده ولا الظل ولا الحرور حرود قرماية طابش وما يستوي الأحياء ولا الأموات بس بلاد داشته باشی كي إنها هم اختلاف دارن بين این وحتى من قسمة أخير أحياء وأموات احیاء اه، وجود إنك شامل حياة الموت موت هم می شود ارتباط با دارد اصلا در أي منك اشاره باختلافاتي بر غیر این زمینه میکند قضیه را به خود زمینه هم کشاند که یعنی کسایی که دعوت را میپذیرند حیند و کسانی که نمیپذیرند میتند اگرچه حیات و موت مادی هم مطرح است الله یسمع من یشاء هر باشد قطعا خداوند کسی را که بخواهد بهش میشنواند دعوت را یعنی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 مختلفا ألوانها با یک آب اما این همه اختلاف ثمرات و با ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود و از کوه السفيد سفید قطعهای آه، سرخ وأنهم بدرجات مختلفة باختلاف الوان سرخ شدید سرخ خفيف مثلا سفید كامل سفید خفيف تر قطعهای غربی اسود سیاه سیاه وربی برای مبالغه در سیاهی بکار میده در بیان رنگ سیاه و من الناس و الدواب والدواب الانعام مختلف الانوانه كذلك از مردم و از جنبنده ها و از انعام هم دام ها بعض صنف هایی هستند که الوانشان مختلف است پس اختلافات فراوان است و بر این اساس بیان داشته باش که اینها مردم هم در ارتباط با هدایت مختلفند همه مثل هم نیستند و نباید از همه انتظار پذیرفتن حق را داشت انما یخش الله من عباده العلماء تنها دانشمندانند که از خداوند میترسند و قبلا گفتیم که تنها کسانی که از خداوند میترسند انذار تو بر اونها مؤثر واقع میشه پس این دو را کنار هم قرار بده این تو تنها برای کسانی مفید است که یخشون ربهم بالغیب و تنها کسانی یخشون انما یخش الله من عباده العلماء تنها کسانی خشیت از خداوند دارند که دانشمندند پس یعنی تنها انذار تو بر کسانی مؤثر می شود که دانشمندن یعنی دانشمندان آن کسانی که انذار تو را انذار تو برشان مؤثر واقع می و مؤمن می شود و نه کسایی دیگر ان الله عزیز غفور عزیز است که این گونه سنت خود را حاکم کرده و به هیچ نیروی نمیتواند سر راهش را بگیر اینطور حاکم کرده و مفلور هست برای کسایی که در مراحل خلاف سنتش حرکت کرده باشند و بعد داشته باشند خب اینان کیانن توضیح بیشترش ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور همانا کسانی که کتاب الله را تلاوت می کنند آیاتش را دنبال می کنند چون در صدد کسب معانی آیات کتاب خدا و مفاهیمش هستند و کسانی که نماز را به پا داشتند و از آنچه که به ایشان روزی دادیم انفاق کردند تونل زدند به انبارهای روزی هایش که بهشان داده ایم پنهان و آشکار اینان به امید بازرگانی هستند که تباه نمی شود میبینید رجا است بعد از این همه مقدمه چینی درست است که کسی رجا داشته باشد گاهی این با امیه اشتباه می شود کسی هیچ کاری نکرده و خود را می دهد که خداوند ارحم الراحمین است و انکار کند کار که اون امیه است و لیس بی امانی ولا امانی اهل کتاب رجاء این است که بعد زمین سازی انسان به امید تحقق نتیجه باشد لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور غفور است نسبت به اشتباهات و تقصیراتی که رخ داده و طبعا توبه کردن ازش و شکور است اینها را در نظر دارد و حالاش و جزا میده خب اینند علما بسیار روشن است و در آیه همه سوره آل امران می فرماید پیش از اون که تناسبش رعایت بشه آلی شست و هشت سوره زخرب با ملاحظة كل موضوعات جلسند آية هجدهم السورية آية هشتاد وششون نه در مورد شفاعت میفرماید ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون کسانی که مشرکین به فریاد خود می طلبند پایین تر از خداوند به عنوان واسطه ها بین خود خداوند هیچ اینان شفاعت را در دست ندارند و مالک شفاعت نیستند و نمیتوانند وکیل مدافع و پارتی برای مشتکان شوند مگر کسانی که شهادت به حق دادند و در حال شهادت دادند که میدانند به چه شهادت میدهند یعنی اول دانش حق را پیدا کردند حق را شناختند و بعد شهادت به حق دادند و معلوم است ایمان هم برای مشرکین شفاعتی ندارند پس مشرکین شفاعتی ندارند لكن إن شهد بالحق در آیه 18 سوره آل عمران تفسير شده که شهدوا بالحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله گواهی داد که این که این حق است حقی که فرمود من شهیده بالحق شهادت داده است به اینکه الهی جز او نیست فریاد رسی و فرمان روایی به حق جز او نیست و ملائکه هم به تبعیت و در درجه دوم شهادت دادن لیکن این در درجه دوم به این خاطر است که جدا ذكر شده عنده بعد از مشهود بهی که انه لا اله الا هوست و بعد همراه ملائکه اول العلم هم دانشمندان دانشمندان هم شهادت داده اند به توحید و وقتی که خداوند شهادت داده قائما بالقسط بوده ذلك قائم بقصد لشهادت دار يعني با این شهادتش قیامی بقصد کرده حق را به صاحب حق داده که الوهیت از آن خود اوست و طبعا ملائکه و اولو العلم هم قائمین بالقصد میشوند در این شهادت زیرا لا اله الا هو العزیز الحکیم خب پس اولو العلم عند شاهد شهداء بلا اله الا الله کسانی که مخلصانه بلا اله الا الله شهادت دادند و میدهند دانش دانشمندان یعنی مؤمنین به معنی واقعی کلمه و با من ترتیب در بعضی دیگر از آیات قرآن بیاناتی هست که از را بیشتر برای ما روشن میکنه مثلا در سوره عنکبوت آیه چهل و سوم بعد از ذکر اون مثل که درش کلمه عنکبوت هست و از همون آیه هم اسم سوره گرفته شده تعبیری هست که درش تعبیر عالمون هست گفتیم که در سوره عنکبوت هم در آیه چهل و سوم تعبیر العالمون آمده که با یکی دو آیه پیش از آن به این ترتیب است مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون در سوره مسئله شرک و اتخاذ غیر خدا به عنوان ولی و اولیاء مطرح شده سوره مسئله شرک و اتخاذ غیر خدا با عنوان ولی و اولیاء مطرح شده و بعد پیش از این آیه قضیه که متخذین غیر خدا با عنوان اولیاء بیان شده که هر قومی به صورتی به هر فردی به گونه به خطاب رفتند و از بین رفتند و اینجا این را یاد آوری فرماید که ببینید اولیاء من دون الله چگونه اصلا نفعی به انسان نمی رسانند و اون که متخذشان هست چقدر بیکاره و هیچند اون همه امید داشتن و دلخوش کردن به آلهه و به فریاد رسان و به ارباب من دون الله اما هنگامی که خداوند با قهرش در صدد انتقام برمیآید هیچ چیزی از اونها هیچ کاری نمیتواند از پیش ببره و میفرماید نمونه بارزی که میشود ذکر کرد که به صورت مقیاس قرار گیرد نمونه بارزی برای کسانی که من دون الله اولیاء برای خود اتخاذ کردند یعنی از جهت دیگر یعنی اتخاذشان ناشی از غیر خداست آخر چون انسان مؤمن من جهت الله من جانب الله اتخاذ ولی میکند مؤمنین همه اولیاء یک دیگرن ملائکه اولیاء مؤمنین ولی این ناشی از جانب خداوند است یعنی چون همه مؤمن به او هستند و مخلص هستند پس خود به خود مرتبط با هم میشوند و ولی هم دیگر میشوند و درش شرکی نیست اما وقتی که اتخاذ ولی من دون الله بود از جانب دیگری پایینتر از جانب خداوند طبعا این ارتباط ارتباط ایمانی نیست و در نتیجه شریک قرار دادن برای خداوند است و بعدشم ارتباط مشرکین همه با میفرماد كساني كمن دون الله اولياء براي خود قرار دادن مثلشان يعني اگر يوك مقياس بارزي بخاي كي در نظر بگیریم و بعد وضعیت انهارا با اون مقياس براور كوين این مطلب را ذكر میکنیم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مانند اون حال بارز و وضعیت بارز عنكبوت كي آه، خانه برای قرار دا اما براستي سوست ترين خانها قطعا سوست ترين خانها ها خانه انکبوت یعنی اینها هم آه، همانند عنکبوتن در اینکه اون از این خانهش چقدر میتواند به عنوان خانه استفاده کند اینها هم از این اولیاء من دون اللهشان به همین اندازه میتواند استفاده کند این هیچ لو کانو یعلمون کاش إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم هرچه باشد خداوند قطعا میداند که هایی که ایشان به فریاد مطلبان هرچه باشند چه هستند میداند حقایق اینها را در ایشان مطلع هست و بر اساس علم است که میفرماید اصلا نفعی به انسان رساند. و هو العزیز الحکیم عزیز است آنچه که هیچ نیروی هیچ چیزی نمیتواند بر سر راهش حاضر شود و او را از انجام آنچه که میخواهد منصرف کند و حکیم است لذتش را آن را حکمت دارد و آنچه که انجام میدهد به جا انجام میدهد و آن ممنون که باید انجام میدهد بعد میفرمد و تلک الامثال نضربها للناس إما سلهارة من إني كيشو متفق متوجه مثل هاي فراوان من شبه كتاب القرآن هست إني كيم إنسان راوي هذا منها من دولار يعني إن مثل هارا جلب التوجه يكون بين مثل هارا بيش أنداخته نضربها للناس فراوان مثلا ما يهرب رمضان ملزني يعني مثلا مثلا أنگوش خوشان نگذاری دست بویم نگذاریم که مردم متوجه شوند فبا این مخیاس های محسوس این معانی را بهتر بشناسند و درک کنند اما و ما يحفظها إلا العالمون جز دانشمندان کسی اینها را ضبط نمی کند یعنی درک نمی کند و بعد در قلبش ضبط کند و اه، نظارت که ازش بیرون رود و ازش استفاده در نتیجه ازش استفاده تنها عالمین هستند که عقل این امثال را میکنند عقل میکنند می یعنی میکنند و در قلب خود کنترل میکنند و میگذارند که از قلبشان خارج شود و در نتیجه از اونها استفاده میکنه خب بسیار روشن است که هم که از این امثال استفاده میکنند موحدین مخلصینند که سیاق آیات خود بیان میکنن تنها مخلصین که از این امثال استفاده میکنند و در نتیجه من دون الله اولیاء اتخاذ میکنند و در نتیجه عالمون من مؤمنین ini bemacdiwaafay kadhig dar aahayd garihan wamin tartiib tacbiiraatii wujuud daaradkeed hama bayaan bari in haqiiqat hayso masalan dar suureye ruum cales ankabuut dar aayadeed isku dhowaan در زمینه استدلال برای حیات بعد از مرگ میفرماد ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين انت قراءة دیگه داره للعالمین که اگر دو تاش با هم خوانده بشه اون یکی پیش بیفته أفضل عام وبعد خاص إن في ذلك لآيات للعالمين أما هم العالمين استفادة يكون إن في ذلك لآيات للعالمين همطور که در سوره تکبیر مثلا این هو إلا ذكر للعالمين أما نهما لمن شاء منكم أن يستقيم خب جاء آفريدني آسمان ها والزمين زمین اختلاف زبان ها واختلاف اختلاف ها را که همه نشانه قدرت بی حد خداوند هستند بر آفریدن چیزهای گوناگون عنوان دلیل برای اینکه میتواند در این زمین هم کار کند و بعد از حیات مرگ بیاورد بعد از مرگ حیات بیاورد چیزهای گوناگونی بیاورد برای استعمال بر این مطلب ذکر میکند اما بعد میفرماید که در این چیزهایی که ذکر شد قطعا هایی هست برای جهانیان اما برای دانشمندان از جهانیان و این هم خیلی روشن است که کسایی که از این چیزها آیاتی میگیرند بر حیات بعد از مرگ مؤمنین است و در نتیجه عالمین که تنها گروه از هست که استفاده میکنند از این آیات همون مؤمنین هستند در بعضی از آیات قرآن هم مثلا این عبارت هست که ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم و بعدش مثلا جمله میاد که در بعضی از آیات و بعضی دیگه یک مقدار فرق داره اما مهم این قسمت است که من بعد ما جاءك من العلم که معلوم است که علمی که به پیامبر خدا آمده به او رسیده اون است که در این بحث مطرح شد و چیز دیگری جز این است و در بعضی دیگه از آیات هم اهتداء به هدایت خدا را مشروط بر زل علم بودن کرده مشروط به این کرده و فرموده که کسایی که دارای علم بکر العلم مختدی می شوند و یا کسایی که راسخ در علم این گونه موضوع میگیرند و تعبیراتی از این قبیل که باز این معلوم است که مراد علم جهانبینی دینی و های ربانی است و چیز دیگه مثلا آیه فتون سوره آل عمران که میفرماید الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اینجا خیلی روشن است که راسخون فی العلم مؤمنین واقعی هستند که در مقابل کسانی که زیغ در قلوبشان هست اینها ذکر شده اند و بعدا بیان میکند که اولو الالبابن وما و ما یذکر الا اولو الالباب و وقت دعاء هم از الالباب ذكر میکنند في همون راسخون در علما في بيان میکنند في اینا مؤمنینند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا همانند اونهایی که الزير در قلوب شان هس وهب لنا من لدنك رحمه كما در صدد اتنبو آه، و إن آه، متشابهات نباشیم كأنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ودر برابر إيمان إن قلوب رازك المفرمات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وهمين طور در سورة النساء آية سدو شستو دوم در مورد اهتداء به حق بعد از اینکه بدرفتاری ها و ستمگری های یهود را ذکر می فرماید می فرماید لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة منصوب شده که خاصتا کسایی که این وصف را دارند همون راسخون این وصف را دارند این وصف در زمین اعتدال خیلی مورد نظر هست کسی که مقیم صلات باشد استعداد و آمادگی فراوان برای اعتدال دارد و المؤتون الزکاه و المؤمنون بالله و اليوم الآخر اولئك سنؤتیهم اجرا عظیما میبینیم اینجا هم راسخون فی العلم کسانی هستند که ایمان بما انزل على کل مرسلین دارند مؤمن هستند و مقیم صلات و مؤتی زکات و آنچه که اوصاف هست برای مؤمنین اینها را دارند و بعض هم آیات دیگری هست که بر اساس این بیان که شد دیگه نیاز به اشعار کردن به یکی یکی اونها نیست یعنی توضیح دادن به بارشان فقط من شماره آیه ها را بگویم که رهنمایی باشد بدم سوره عنكبوت آية شهر النوم هم هاس سوره روم نوار ششم هاس السورية الشعراء سدونا ودو حتم سوره سوره مسئله شرک و اتخاذ غیر خدا عنوان ولی و اولیاء مطرح شده و بعد پیش از این آیه قضیه که متخذین غیر خدا به عنوان اولیاء بیان شده که هر قوم به صورت مردی و به هلاک رفتند و از بین رفتند و اینجا این را یاد آوری می فرماید که ببینید اولیاء من دون الله چگونه اصلا نفعی به انسان نمیرسانند و ممکن به تخیزشان هست چقدر بیکاره و هیچند این همه امید داشتن و دلخوش کردن به آلهه و به فریاد رسان و به ارباب من دون الله اما هنگامی که خداوند با قهرش در صدد انتقام برمیآید هیچ یکی از اینها هیچ کاری نمیتوانی از پیش ببرد و میفرماید نمونه بارزی که میشود ذکر کرد که به صورت مقیاس قرار گرفت ممنوع بارز برای کسانی که من دون الله اولیاء برای خود اتخاذ کرده اند یعنی از جهت دیگر یعنی اتخاذشان ناشی از غیر خداست آخر چون انسان مؤمن من جهت الله من جانب الله اتخاذ ولی میکنه چون مؤمنین همه اولیاء یک دیگرن ملائکه اولیاء مؤمنینن ولی این ناشی از جانب خداوند است یعنی چون همه مؤمن به او هستند و مخلص هستند پس خود به خود مرتبط با هم میشوند و ولی هم دیگر میشوند و درش شرکی نیست اما وقتی که اتخاذ ولی من دون الله بود از جانب دیگری پایینتر از جانب خداوند طبعا این ارتباط ارتباط ایمانی نیست و در نتیجه شریک قرار دادن برای خداوند است و بعدشم ارتباط مشرکین همه داخل مفرد كسامي كمن دون الله اولیاء براي خود قرار دادند مثلشان يعني اگر يك اه، مقیاس بارز بخواهیم كي در نظر بگیریم و بعد وضعیت اونها با اون مقیاس برآورد کنیم این مطلب را ذکر میکنیم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مانند اون حال, حال بارز و وضعیت بارز عنكبوت كي آه، خانه برای قرار داد اما براستی سوست ترین خانه ها قطعا سوست ترین خانه ها خانه انکبوت است یعنی اینها هم آه، همانند عنکبوت هم در که او از این خانهش چقدر میتواند به عنوان خانه استفاده کند اینها هم از این اولیاء رو تحمیل اندازه میتواند استفاده کند هیچ لو کان یعلمون کاش این الله یعلم ما یدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحکیم هرچه باشد خداوند قطعا میداند که این های که ایشان به فریاد هر هرچه باشند چه هستند میدانند حقایق اینها را برشان مطلع هست و بر اساس علم است که فرماید اصلا نفعی به انسان رساند و هو العزیز الحکیم عزیز است آنچه که هیچ نیروی هیچ چیزی نمیتواند در سر راهش حاضر شود و او را از انجام آنچه که میخواهد منصرف کند و حکیم است و عزتش را همراه حکمت دارد و آنچه که انجام میدهد به جا انجام میدهد و آن اول که باید انجام میدهد بعد میفرمد و تلک الامثال نضربها للناس این مسئله ها را من این یکیشو دیگه بدون تردید متوجه مسئله های فراوان میشوید که در قرآن هست این یکی انسان را یاد اینها میاندازد این مسئله ها را که جمع توجه میکنند به این مسئله ها پیش انداخته نضربها للناس خداوند میفرماید ما اینها را برای مردم میزنیم یعنی مثل اینکه میفرماید انگشت رویشان میگذاریم دست روی اینها میگذاریم که مردم متوجه شوند من مقیاس هاي محسوس من معاملة بهتر بشناسا و اما وما يعقلها إلا العالمون جزء دانش کسی كسي را ضبط نمی کند يعني درک نمی کند و بعد در قلبش ضبط کند و اه، نظارت که ازش بیرون رود و ازش استفاده در نتیجه ازش استفاده کنه تنها عالمون هستند که عقل این امثال را میکنند عقل میکنند و یعنی زبط میکنند و در قلب خود برند که از قلبشان خارج شود و در نتیجه اسم استفاده میکنند خب بسیار روشن است که مؤمنینم که از این امثال استفاده میکنند موحدین و مخلصینم که سیاق آیات خود بیان میکنند تنها مخلصینم که از این امثال استفاده میکنند و در نتیجه من دون الله اولیاء اتخاذ نمیکنند و در نتیجه عالمون من مؤمنین هستند به معنی واقعیه او هاي القرية يعني ترتيب تعبيرات الوجود دارت ك آه، هما بيان این حقيقة هست مثلا در سوره الروم بعد از كبوت در آیه 22 در زمینه استدلال برای حیات بعد از مرگ فمن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين البت اقراءة دیگه هم للعالمين كأجر دوتاش بان دو تاش با هم خوانده أفضل عام وبعد خاص إن في ذلك لآيات للعالمين أما همه عالمين استفاده منكم إن في ذلك لآيات للعالمين هم که در سوره تكبير مفرمات إن هو إلا ذكر للعالمين أما نهما لمن شاء منكم أن يستقيم خب اینجا آفریدن آسمان ها وزمين اختلاف الزبان ها واختلاف اختلاف ها را كي همه نشانه قدرت بی حد خداوند هستند بر آفریدن چیزهای گوناگون عنوان دلیل برای اینکه میتواند در این زمینه انکار کند و بعد از حیات مرگ بیاورد بعد از مرگ حیات بیاورد چیزهای گوناگونی بیاورد برای استعمال بر این مطلب ذکر میکند اما بعد میفرماید که در این چیزهایی که ذکر شد آیه هایی هست برای جهانیان اما برای دانشمندان از جهانیان و این هم خیلی روشن است که کسایی که از این چیزها آلاتی میگیرند در حیات بعد از مرد مؤمنین هستند و در نتیجه عالمین که تنها گروه از هستند که استفاده میکنند از این آیات من مؤمنین هستند در بعضی از آیات قرآن هم مثلا این عبارت هست که ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم و بعدش مثلا جمله میاد که در بعضی از آیات و بعضی دیگه یک مقدار فرق داره اما مهم این قسمت است که من بعد ما جاءك من العلم که معلوم است که علمی که به پیامبر خدا آمده به او رسیده همون است که در این بحث مطرح شد و چیز دیگری جز این است و در بعضی دیگه از آیات هم اهتداء به هدایت خدا را مشروط بر زن علم بودن کرده مشروط به این کرده و فرموده که کسایی که دارانا علما يقول والعلما مهتدين شوند یا کسایی آه، که راسخ در علما این گونه موضع میگیرند و تعبیراتی از این قبیل که باز این معلوم است که مراد علم جهانبینی دینی و ارزشهای ربانی است و نه چیز دیگری مثلا در آیه هفتم سوره آل عمران که میفرماید الراسخون آه، فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اینجا خیلی روشن است که راسخون فی العلم مؤمنین واقعی هستند که در مقابل کسانی که زیه در قلوبشان هست اینها ذکر شدهاند و بعدم بیان میکند که اینان اولو الألباب میفرماید وما یذکر الا اولو الالباب و یک دعایی هم از الالباب ذكر ميكون که همون راسخون در علم كي بيان ميكون که اینین المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا همانا دونهایی که زیر در قلوبشان هست و هب لنا من لدنك رحمه كما در سبب آه، يتنبو آه، تأويل این متشابهات نواشي انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ودر برابر اینا إن گروه را ذکر می إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وهمين طور در سوره النساء آية نساء شستو دوم در مورد اهتداء به حق بعد از اینکه بدرفتاری ها و ستمگری های یهود را ذکر می فرماید می فرماید لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون مؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقیمون الصلاة منصوب شده که خاصتا کسایی که این وصف را دارن همون راسخون این وصف را دارن این وصف در زمین اعتدال خیلی مورد نظر هست کسی که مقیم صلات باشد استعداد و آمادگی فراوان برای اعتدال دارد و المؤتون الزکاه و المؤمنون بالله و اليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ببینیم اینجا هم راسخون فی العلم کسانی هستند که ایمان به ما انزل على كل المرسلين دارند مؤمن هستند و مقیم صلات و مؤتی زکات و آنچه که اوصاف هست برای مؤمنین اینها را دارند و بعض هم آیات دیگری هست که بر اساس این بیانی که شد دیگر نیاز به اشاره کردن به یکی یکی اونها نیست یعنی توضیح دادن بارشان فقط من شماره آیه ها را بگویم که رهنمایی باشد ششم برای نمونه این یکی آیه سوره سبع را اشاره بهش که در مورد ایمان به آخرت هست که به خلاف موزنگیری کافرین کسانی که دانشمندان موضعشان موضع ایمان و پذیرفتن است بعد از اینکه قضیه حیات بعد الموت به گونه مطرح میشه و موضع كافرين ذكر ذکر میشه در آیه پنجم در آية ششم میفرماید ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد کسانی دانش بإشان دادشو مي دانا مي بينا آنچه که بر تو نازل شد از خداوندت آنچه که بر تو از خداوندت نازل شد درست است و نه چیز دیگری و میدانم که آن هر که که مستعد باشد هدایتش میکند به راه خداوند عزیز حمید اینجا میبینیم که اول علم کسانی هستند که دعوت به ایمان به آخرت را میپذیرند و مؤمن به آخرت میشوند و بدون ترتیب روشن شد که علم یعنی چه عالم کیست و علماء خدا گروهن و در عین بیان این مطلب منزلت علم و علما در میزان دین مشخص می که این به این معنای قرآنی اول قدم عبودیت هست و حکمت از خلقت انس و جن بدون این علم تحقق نمیاد به این ترتیب ارزشش مشخص است نیازمند توضیح نیست که گفته شود دین چقدر به علم احتمال برزید و اما میماند این که توضیحی در مورد چیزهای دیگری که علم گفته می شود و غیر این هستند داده شود و منزلت اینها و درجه اینها شخص شود که از زمان منتشر شدن قرآن از صدر در میان مردم و روی آوردن أقوام مختلفة لهداية القرآن بتدريج علوم مختلفة ظهور كانت علوم عربي از علم وأز و لغت اشتقاق و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و و و اه، علوم متعلق بينها انشاء و املاء و بعد علم اصول فقه و حدیث و و والقرآن سائر علوم اینا همه بعد از اینکه قرآن نازل شد به وجود آمد و بعضی از علوم هم قبلا بودند یک مقدار علوم تجربی و بعض علوم به اصطلاح عقلی ریاضیات و اینها که آه، بعد الإسلام بر این علوم بسیار مؤثر افتاد و جهت سیر در بسیاری از موارد عوض شد اما اگر آه، به کلی تصحیح صورت نگرفت در مورد این علوم و آنچه که نادرست بود به کنار انداخته نشد و آه، آنچه که درست بود تصفیه نشد بودند و خود را باختند و مسائل الجدل السياسة استقر العلماء والإمام بإنقاذ ومركب وبعدنا الأمور نبود این وضعیت که الان میبینیم نبود و این علوم بیگانه در اذهان مسلمانان به تدریج سیطره نمیکردند و نتایجی که برآمدوار نمیآمد علوم تجربی هم که قبلا زیاد مورد احتمام نبود اما واقعی گرایی که در هدایت خدایی هست و جلب توجه برای به آیات آفاق و انفس و حقایق زندگی و واقعیات و اینها کاری کرد که زمینه برای رشد علوم تجربی اما در ظروف و شرایطی خاص آماده شد و همین بعد از استفاده های ابتدایی از این علوم در میان خود مسلمانان این علوم به دست اروپاییان رسید و بعد انقلاب علمی در اون صورت گرفت و همه اختراعات و اکتشافات و آثار تمدن جدید همه از این ناشی شد از مسلمانان گرفت خب ما میدانیم که der mi orada ulûme arabiye ve ulûme dini? Urdu beraene ma. Çünkü bunun beraene چون برای مخاطبین اولی به قرآن برای کسانی که عربی عرب واقعی بودن و یا همانند عرب در شناخت زبان عربی استاد بودن برای اونها این علوم هیچ مطرح نبود گوش فرا دادن به قرآن کافی بود برای احتلاب خدای خدا اما برای ما جز از طریق فراگیری این امور که از آنجایی که گفتیم علم به معنی قرآنی معنی دیگری دارد اینها را باید فنون بدانیم جز از طریق فراگیری این فنون میسر نیست ممکن نیست به صورت کامل در نتیجه این فنون در حقیق خود به عنوان وسائل برای رسیدن به هدف ارزش دارد ولی باید متوجه شد که وسیله بودنشان همیشه محفوظ باشد نه اینکه خود عموماً هنرهایی هستند فنونی هستند که راه رسیدن ما به مقصودند وگرنه اگر ما یک نگاهی ساده بکنیم به حقیقت امر میبینیم که اینها ذاتا خود ارزشی ندارند حتی نه صرف و محو اینا بلکه خود تفسیر و حدیث و فقهیان علومش نه آیات و حدیث علومش هم ارزش ذاتی نداره چرا؟ چون همه علوم عربیش برای این است که انسان یک عربی به صورت یک عربی در آید و مخاطب قرار کرد همه علوم شرعیش هم اصول فقه و علوم حدیث و تفسیر و علوم قرآن و اینها علم فقه و اینا همه برای این است که انسان اون بینش و اون ارزش ها را از کتاب و سنت دریافت خب این عربایی که خداوند اونها را جهال و انوات می نامد اونها از هر استادی نحوی و صرفی و بیانی استادتر بودند در لغت در حدیث غایت کار محدث این است که زن پیدا کند که این حدیث حدیث است او از زبان خود پیامبر خدا شود غایت کار مفسر این است که قرآن را مثل یک عالمی درک کند او خیلی ساده درک میکند غایت کار یک فقیه این است که خطاب های شرعی را بفهمد و مراد خدا را از اونها بگیرد که اونها زبان خودشون میفهمیدن به دلیل اینکه مکلف بودن به اینکه به آنچه که در این آیات مطرح میشد و وقتی کسی تکلیف می شود که چیزی را بفهمد و ترتیب هیچ یک از اینها علم نیست به این معنای قرآنی وگرنه خداوند اونها را اموات و جهال و ضالی نمینان پس اینها فنونی هستند که به عنوان وسیله بسیار ارزش دارند و حتما باید قرار گرفته شوند اما هرگز عوض نشوند با اصل و هرگز خیال نشود که مفسری محدثی فقیهی مجتهدی عالم هست اگر اون دینش اون شناخت اون جهان بینی را با اون تسلیم که گفتیم نداشته باشد ده برابر هر مجتهدی از مجتهدان ما مجتهد هم باشد عالم نیست و جاهل است پس ما از یک جهت منزلت این فنون را میشناسیم از جهت دیگر اینها را با اصل و با مقصود یکی خلط پیش نیاوریم در مورد سایر فنون اینکه میگون علوم تجربی و ریاضی و اینها این فنون هم نظر به که برای اداره اند حیات ضروریت دارند هر کدام به درجه و در منزلت خاصی برای اینکه انسان به اون معنی وسیع تزکی یابد و از جمله زمین را آباد کند این فنون هم لازم هستند در نتیجه بعض اینها هم مطلوب دینی اند و مکلف بهی هستند اما بعض در منزلت به عنوان وسائلی و علم اون ربانی است که خدمت شرح داده شد یعنی بدین ترتیب هم علوم عربی و هم علوم شرعی و هم به اصطلاح علوم تجربی و هم علوم ریاضی و هرچی از فنون مدبه هست همه اینها مکلف بهی هستند و جز با بودن اینها عبودیت صورت میگیرد به معنی واقعیش در نتیجه مشخص است که چقدر با ارزش و مطلوب هستند اما در عین حال باید همیشه بیاد داشته باشیم که اینها علم نیستند اینها هنرها و فنونی هستند که عنوان وسائل عنوان اسباب مطرح هستند اما هرگز مقصود و مطلوب به ذات نمیشه. و به به رفتن به دنبال دلایل جزئی در این زمینه داریم که اسلام احتمام با علوم به این اصطلاح اخیر میدهد و اسلام ارزش برای علما قائل است و اینها چون گفتیم که این فنون مقدمات ادای وظیفه عبودیت و مشخص است مرایت را واجب الا به فهو واجب پس احتمام اسلام به همه این فنون مشخص است که نیازی به دلایل جزئی نیست مثلا کسی برود حدیث بیدا که در روایتش ضعف هست بیاورد که در این حدیث بیان فضیلت علم شده مثلا همین کافی هم حقیقت علم بیان شد هم حقیقت این فنون و درجاتش هم مشخص شد و هم فضیلت علم به معنی واقعی شد فضائل این فنون هم مشخص شد و دیگر نیازی به استدلالات جزئی نیست و بعد هم در بیان این مطلب هیچ دوچار تکلف نشده اینو بسیار صریح و روشن قضیه مطرح شده و چون تکلفی در بیان نیست متهم نیستیم به اینکه احساس میکنیم که اسلام با دانش میانش خوب نیست و میخواهیم با تکلفات کاری کنیم که این اتهام را از خود و از این خود ساز قضیه بسیار روشن است و می ماند این که انسان حقها و خیرها آه، در مسیر فراگیری در مسیر رسیدن به مقصود و هدف علم بمعنی واقعی هرچه که وسعش اقتضا می هرچه که امکان دارد از این فرا گیرد گوشه از این وظیفه را به عهده بگیرد و به این ترتیب با تحقق بخشیدن به علم فنون هم به تحقق برسد